Soba potvjernika. Neko preseli, dobro, to nam je žalost, ali ta žalost ne utiče toliko na nas da nas izbaci iz ravnoteže, ili tako? I da naše ponašanje postaje neuravnoteženo, neodmjereno, nenormalno, jel tako? Jednostavno da kažemo nenormalno, kao i u prvom slučaju. Naprotiv... U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Samilosnog zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo i spomen na tebe visoko uzdigli. Ta, zaista, smukom je i last, zaista, smukom je i last. A kada završiš, molitvi se predaj, i samo se gospodaru svome obraćaj. أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما أسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر Među ljudima rijetko ko ima da kaže, eh, sad kad bi mi smrt došla, ja sam sve pozavršavao. To se rijetko događa. Zašto? Zato što ljudi obično imaju opet nadu u, u život. A svako mi smrti opet, a, a svjesni su svi da će svi, svi ćemo pomoći. Pored toga se za tu smrt adekvatno ne, pripre, ne priprema. Ta priprema treba da je svakodnevna. I to će čovjek kad se čuvati od kaburskog azaba. Ako se tako ponaša normalno, znači neće doći u kabur da je lažo, da je krao, lago, varo, prenosio riječi, da se nije čuvao od mokraće, da je jeo kamatu, da je činio dinavu. Kako će to učiniti? Onaj ko se priprema i misli na smrt. I ubijeđene da ga Allah spano tada u kaburu neće, neće ostaviti. Zato ovaj račun i ovaj ovu svijest o smrti treba insan znači svakodnevno da da obnavlja i o njoj da razmišlja. Thank you. وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا هناك ببعضهم غدروا فهذا أمر كيف بدا لك الأمر الأمر فهذا أمر دنيانا hadis od Ebu Musa al-Eš'arija da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao nema ni jednog mejita koji umre pa onda uzmu njegove, njegova rodbina za njim plakati i naricati u smislu da spominju njegove vrli vrline, jel tako, da ga hvali da ga hvali, a da njemu neće doći dva meleka i onda ga uznemiravati. Da mu neće doći dva meleka i onda ga uznemiravati pitanje. Šta god ovi kažu, oni će reći, jesi stvarno to? Ti stvarno taki bio. Sama potvjernite. Alejke al وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا وأين مصيرك الآن الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمتقين والعدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braći, poštovane sestre, još uvijek govorimo znači o stvarima koje su vezane za samu smrt, pa nakon što smo objasnili šta je to smrt, kako nastupa smrt kod vjernika, kako nastupa kod nevjernika, kako umire vjernik, kako umire nevjernik, šta biva sa dušom vjernika, šta biva sa dušom nevjernika, šta biva sa tijelom vjernika, šta sa tijelom nevjernika, objasnili smo znači također da poslije smrti postoji život koji se zove kaburskim životom bez obzira šta sa insanom se desilo, jel tako? Makar izgorio, izgorio pa njegovo pepeo vjetar raznio ili ga rastrgala i pojela divlje zvijeri, znači ili ga pojele ribe u moru ili u rijeci, sasvim svejedno, znači u svakom slučaju ta tu fazu njegovog života nazivamo kaburskim životom. Tako, makar on ne bi ukopan direktno u kaburu. Pa smo govorili da u kaburu postoji azab, kažnjavanje, patnje, postoje kaburske patnje i kaburski užici. O tako. Pa smo navodili šarijetske dokaze o kaburskom azabu i navodili smo također i razumske dokaze ili dokaze logične dokaze i poredili, jel tako, kabursko kažnjavanje ili patnje u kaburu, poredili smo sa snom, jel tako? Jer je smrt, jer je i san u stvari jedan dio ili jedan vid smr smrti. Pa čovjek sanja, jel tako, i u svom snu e, sa drugima razgovara, hoda, trči, jel tako, i Allah zna šta radi, a dok mi gledamo njegovo tijelo, on je mi miran, jel tako, nepomičan. A sve se to njemu dešava, jel tako? Pa onda kad vidimo nekoga da spava, on za nas miran i nepomičan, a on u stvari možda preživljava teške tegove i osjeća nesnošljive patnje u svom snu. Jel tako? Isto tako može da izgleda za nas da on spava, a da on uživa najljepše trenutke i najljepše uži, užitke, jel tako? Zato se mnogi poslije sna ili spavanja moraju, jel tako, kupat kad im šeta dođe i donese svakakvih snova. Znači, e, isto kao što nekad taj doživljaj u snu bude snažan i intenzivan toliko da čovjek usnu ustane, vikne, znoji se, plače, jel tako, smije se, čak da ustane da hoda, tako isto kaborski azab nekad može i to kažnjavanje biti tolikog intenziteta da, jel tako, mejit u kaboru se pomjera, jel tako, da se čuju zvukovi, da čak ispadne iz kabora, jel tako. I ljudi su, znači, razne te stvari vidjeli i svjedoci i svjedoci tome, tome bili. Prošli put smo posebno govorili o razlozima zašto dolazi do toga da ljudi budu kažnjavani u kaboru. Pa smo spomenuli da je to najčešće šta da se ljudi ne čuvaju od mokraće, je tako? Ne čuvaju se od mokraće. Kad obavljaju malu, malu nuždu, je tako, ne paze od, od mokraće. Isto tako smo spomenuli da u istom tom hadisu se spominje to tako ona dva kabura i oba su kažnjavani u kaburu. Jedan kaže nije se čuvao od mokraća a drugi je prenosio tuđe riječi radi uh, unošenja fesada i nereda. Pa smo spomenuli također, to je znači drugi sebe ili jedan od sebeba kaburskog zavoda. Čovjek šta prenosi tuđe riječi ne bi li napravio fesad i nered, da bi posvađao lju, ljude, unio među njih mržnju i tako dalje. Jedan od sebeva kaburskog azaba rekli smo isto tako da je utajivanje ratnog plijenja, znači krađa od ratnog plijena prije nego što se podije, podijeli. Pa smo spomenuli također da je laž jedan od razloga i sebeba kaburskog azaba za postavljanje Kur'ana. Jedan od razloga i sebeba kaburskog zaba, da ljudi okrenu leđa Kur'anu, jel tako? Da ga ne izučavaju. Ovo namjerno kažem, izučavaju. Zašto? Zato što mnogi Kur'an čitaju. Jel tako? Ali to je ritualno, obredno čitanje bez ikakve druge dodatne fajke fajde i koristi. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio šta da se Kur'an čita sa razmišljanjem i uzimanjem pouke. Pa ako Kur'an tako čita bez razmišljanja, također se smatra šta da je zapostavio Kur'an. Zapostavio Kur'an. Ima ljudi koji su hafizi Kur'ana, možete za njih reći da su zapostavili Kur'an. Pa tako, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, naći ćeš ga da svaki harf izgovori kako treba i svaki ajat zna kako treba izgovoriti. Ali kaže, ništa nije uradio po tome što piše u, u Kur'anu i ništa ne radi po tome što je u Kur'anu. Pa se može smatrati od onih koji su zapustili ili napustili, zapostavili Kur'an. Zapostavili u čemu? U svom životu, je tako? Pa smo rekli isto tako da je zinalog jedan od razloga preljuba, jel tako zinalog, jedan od razloga kaburskog azaba, jedenje kamate, jedan od razloga kab, kaburskog azaba e, i tako dalje. Na kraju smo naveli da je i dug sebebom da onaj koji je u kaburu šta bude spriječen da do njega dođe, jel tako, kabursko uži, uživanje. Jel tako? Pa njegovi nasljednici trebaju što u kraćem roku da vrate dug. Ne znam da li smo spominjali slučaj da Rasul sallallahu alaihi wa sallam čovjeku koji je preselio nije htio oklanjati džanazu dok se nije javio neko ko će vratiti za njega dug. Pa je vraćanje duga za onoga ko preseli prva, prva stvar. I na kraju smo spomenuli da ćemo večeras uz Allahovu pomoć govoriti šta o tome da mejit, a tako čovjek koji je mrtav, kad ga spustimo u kabur, u kaburu će osjetiti azab. Zbog čega? Zbog plaća i naricanja njegove rodbine za njih. Pa smo rekli da ovaj da je ovo pitanje tako malo na neki način unosi do, do, neke, do neku, neku tako, zbunjuje malo. Tako, da se mejit u kaburu osjeti šta azab zbog plaća i naricanja njegove ro, rodbine. Vi znate da je naricanje od stvari džahili, džahilijeta. To je od džahilijetskih predislamskih obih običaja, je tako? I to stvarno priliči ljudima koji ništa ne znaju, ni o životu, ni o smrti, je tako? Vi znate da je ovdje kod nas to običaj kršćana, je tako? Običaj kršćana. Ja nisam znao da je to običaj bio i Arapa prije Islama, je tako? Kad sam saznao, zaibratio sam se. Pogledaj kako je svaki džahilijet isti isti, je tako? I onaj džahilijet od prije 14 stoljeća kod Arafa isti kao ovaj džahilijet danas kod, kod neznalica, je tako? Ljudi koji ne znaju pravi put i ne znaju pravu vjeru. Naricanje, je li tako? Čak što više danas je licemjerstvo dostiglo svoj vrhunac, da više ljudi ne mogu ni naći od rodbine ko će za, njim, za njima iskreno naricati, pa se onda naručuju na rikač, je li tako? Plate se, je li tako, da naricu što je opet znači gori džahilijet od onog od onog prvog. Ovi prvi su barem iskreno za njim žalili i naricali, tako? E, zbog plaća i naricanja rodbine, Mejit osjeti ezijet, znači azar, osjeti u kaboru. Prenosi nam, to <clears throat> tako, e, prenosi se slučaj, bilježi ga Hakim i drugi, u Mustedreku, da je, kad je Omar radijallahu an, bio povrijeđen, jel tako, i bio na smrtnoj postelji, da je kod njega ušao suhej plaćući, i počeo, jel tako, da se kroz plać, da ga sažalijeva, jel tako, da ga sažalijeva. Onako kako je to bilo u adetu Arapa, jel tako, va'aqa. I tako dalje. Pa je onda Omer radijallahu anhu rekao, o suhejbe, zar plaćeš za mnom? A Resul sallallahu alaihi ve sellem je rekao, innal mejite ju'adzebu bi ba'di bukaji ehlihi alaihi. Zar ćeš plakati za mnom? A Resul sallallahu alaihi ve sellem je rekao, zaista mejit, čovjek koji je preselio, će osjetiti azab zbog a, plaća rodbine za njim. Zbog plakanja rodbine za njim. Ili naricanja rodbine za njim. Ovaj hadis koji je Omer radijallahu an izrekao i prenio od Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam na svojoj samrti je mnoge je tako zbu, zbunio. I nije čudo. Čak što više zbunio je i mnoge ashab, ashabe. Od toga je sama Aisha radijallahu anha. Kaže Aisha radijallahu anha da je Ibn Abbas radijallahu anha bilježi ima Bukhari da je Ibn Abbas radijallahu anha spomenuo Aisha radijallahu anha šta je Omer rekao. Spomenuo je da je Omer rekao da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da meji to osjeti azab zbog plaća njegove rodbine za njim pa je rekla radi Allah anha Allah se smilovao Omer nije Resul sallallahu alaihi wasallam tako nešto rekao, je tako? nego je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao da nevjerniku se patnja povećava zbog plaća njegove rodbine za njim. Kaže, dovoljan vam je Kur'an. Kaže, Aisha radijallahu anaš, dovoljan vam je Kur'an wala taziru waziratun wizra ukhra. I niko neće nositi tuđi teret. U smislu, niko neće biti odgovoran za nekog dru, drugog. Odnosno, niko neće biti odgovoran zbog dijela tuđi tuđi. Što je Aisha radijallahu anha navodi ovaj ajed? Zato što je ona shvatila iz hadita, je tako? Da će menjet osjetiti azab i biti kažnjavan, je tako? Zbog čega? Zbog dijela njegove rodbine. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَ Neće niko biti nositi tuđi teret. Razumijete? Zbog toga Aishur Aisha radijallahu anha i drugi kad bi došli do ovog haditha onda bi ga tevilili, jel tako? Šta znači tevilili? Pokušali da mu jel tako promijene zna? značenje da ga shvate na jedan prihvatljiv način za njih. Zašto su svi to radili? Zato što su svi razumjeli da je ovo šta jedan vid bio bi jedan vid nepra, nepravde da menjit bude u azabu zbog dijela tuđi zbog njegove rodbine koja još uvijek živa, jel tako? Pa <clears throat> a, mnogi su, znači E, ravije su potvrdili, znači da je ovo Omer radijallahu an, ako je rekao da je to Resul sallallahu alaihi sallam rekao, onda je to Resul sallallahu alaihi sallam sigurno rekao. Zašto to znamo? Ako Omer radijallahu an kaže da je to Resul sallallahu alaihi sallam rekao, onda je to sigurno Allahu poslanik rekao. Zašto? Zato što su sahabi dobro znali, ali tako, da kad nešto kažu od Resula sallallahu alaihi sallam da je to din. Znali su da onaj ko slaže na Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, Jel tako? Da je u džehennemu. Znači da je odmah sebe obezbijedio mjesto u džehennemu. Prema tome Omar radi Allah man ili bilo ko drugi od ashaba, niko od ashaba nikada nije slagao ništa na Allahovu poslanike sallallahu alaihi sallam. Jer su oni svi pravedni. Prema tome ako je to prenešeno, onda je prenešeno. Međutim, hadith se prihvata, sahih je, ali onda kažu, to je ako je on oporučio da oni za njim nariču. Je tako? Ili ih nije podučio da ne nariču. Je tako? Ili je znao da je to njihov običaj da oni nariču i plaću, a nije im oporučio da to ne rade za, za njim. I na takav način su, je tako, i na slične načine, a, je tako, onaj, su pokušavali da shvate ovaj hadis. Isto tako, postoje razni drugi odgovori, između ostalog i sam imam Buhari, kad bilježi ovaj hadis, kaže, je jel tako, i napominje da nije će mejit biti osjetiti azab zbog svakog plaća. Jer je Omar radijallahu anhu rekao bi badi zbog nekog plaća, nekada. Jel tako? da u nekoj situaciji i nekada će zbog plaća, jel tako, njegove rodbine me i to se azab u kaburu zbog njihovog plaća. Pa je ovdje spomenuto zbog nekog ili nešto plaća. Pa bi onda se moglo razumjeti da je to šta samo nekada, a ne u, a ne uvijek, jel tako? I tako dalje, znači ako ih nije odgojio, ako ih, znači razni odgovori, na, na ovaj hadis. Pa isto tako se prenosi da su drugi govorili i isto na, na ovakav način, kao što je Abdullah ibn Mubarak, kaže, nadam se, ako im je to zabranjivao dok je bio živ, da neće osjetiti on, je tako, azab zbog ove, zbog ovog njihovog plaća. Ovo je njihovo razumijevanje haditha. Svi ovi koji su prihvatili hadith, a pokušali da izokrenu njegovo značenje, šta su oni razumeli iz hadifa? Da će mejit u kaburu biti, šta? U azabu i kažnjavan zbog tuđeg grije, grijeha. Pa su htjeli to šta? Da pomiri, da ne bude tako, jer, jer je to neprihvatljivo. Neprihvatljivo da neko drugi bude kažnjavan zbog tuđeg grijeha. Jeste razumio reći? Jeste shvatili sad zbog čega je to? He, kad ste to shvatili, onda ćemo za Allahovu pomoć uh, uh, prijeći na odgovor šeha Islama ibn Taymije rahimahullahu ta'ala na, na sav ovaj govor. Pa, šeha Islama ibn Taymije je pristupio ovom hadisu i govoru uleme i kaže ovako. Svi, znači, učenja su prihvatili ovaj hadis i one sahih, međutim, svi koji su pristupili ovom hadisu i počeli ga tako razumijevati, da je to zbog nekog, ili ako ih nije podučio, ili ako ih mi je oporučio, ili ako je ovo, ili ako je ono, kaže, svi su oni redom šta pogrešno, i sve su ovo pogrešna mišljenja. Zašto? Zato što su pogrešno razumili ovaj hadis. Hadis kaže, kad ga temeljitije sagledaš i o njemu razmisliš, nikako zapravo i ne govori da će mejit biti kažnjavan zbog naricanja i plaća njegove rodbine nego šta govori? Da će osjetiti azab, odnosno bit će mu to uznemira, uznemirava. Opako. Jer ako kaže da neko će biti u azabu, ne znači da će biti kažnjavan, nego bit će šta? Uznemiravan. Osjetit će neprija, neprijatnost. Kao što će u kaburu čovjek osjetiti neprijatnost, zbog kažnjavanja nekoga drugom u drugom, drugog u drugom kaburu, zbog njegove vriske, plaća, no tako, zbog njegovog podnošenja kažnjavanja, je tako? Šta će ovaj osjetiti? Neprija? Neprijatnost. Je on šta kriv zbog njegovog grijeha? Nije, neće biti kažnjavano zbog njega, nego šta osjetit će neprijatnost. Kao što i ti osjetiš neprijatnost kad bi sad vidio neku scenu da neko nekoga, je tako, mlati, neko se dere, plače, nekad osjetiš neprijatnost zbog vlastitog djeteta kad zaplače. Je tako, neprijatno ti da slušaš njegov plač. Razumijete li? Znači, na taj način, na taj način, shvatamo šta da Resul sallallahu alaihi sallam nije rekao da će Mejit biti kažnjavan zbog plaća njegove rodbine, nego šta? Da će mu zbog toga biti neprijatno, osjetit će zbog toga neprijatnost, Biće mu teško zbog toga, osjetit će neprija, neprijatnost. E neće osjetiti, zato je rečeno nekog plaća, neće osjetiti zbog svakog plaća, nego onog koji prijeđe granice šeri, šerijata. Dokle je granica šerijata i šta je normalan, prirodan plać za mejitom? Normalan je prirodan plać za mejitom je da se pusti suza, je tako? Da se plaće, se pusti suza. I tome se čovjek ne može odu, oduprijeti. Čak je možda i nije baš normalno da se ne pusti nikako ni suza, je tako? Znači onda nešto drugo nije u redu, je tako? Međutim, sve preko toga, dizanje glasa, je tako? Čupanje kose, brade, trganje odjeće, je tako? Lupanja, je tako? Rukama po licu i tako dalje, sva ta ponašanja i, znači, a, naricanje, oplakivanje, naglas oplakivanje, spominjanje njegovih, je tako, vrlina, e, i tako dalje. Znači, to je svakako od džahilijeta i to je za zabranje. E zbog takvog naricanja i takvog plaća, Mejic će osjetiti neprijatnost u, u kaboru. Kaže Ibn Taymije, sva ova mišljenja su slaba, zbog čega? Zbog ovoga. Zato što su oni svi razumeli da će Mejic biti kažnjavan. Neće biti kažnjavan, nek će osjetiti azab. Osjetit će šta? neprijatnost, je tako, osjetit će, bit će uznemiren zbog njihovog natjecanja. Čak šta više, on navodi primjere, je tako, navodi primjere i druge predaje gdje se spominje tačno na koji način će osjetiti uznemiravanje, je tako? Čak šta više, i ovo što je Ajša radijallahu anha rekla. Pa kaže, nije Resul sallallahu alaihi sallam tako rekao, nego kaže, nevjerniku će biti povećana kazna zbog njegove, plaća njegove rozbine, kaže šehhul Islam ibn Temije, zar i ovo nije šta? Kažnjavanje drugog zbog tuđeg krijeha. Ako nije dozvoljeno da musliman osjeti, jel tako, neprijatnost, odnosno bude kažnjen zbog tuđeg grijeha, kako će biti dozvoljeno da kafiru bude povećana kazna zbog drugi, tuđe grijeha. To je isto. Razumijete? Pa onda, šta? Ajša radijallahu anha praktično nije ništa drugo rekla. Praktično, kaže, nije to rekao, rekao je ovo, a na kraju se svodi i na, i, na istu. Pa tako, htjela je da E, negira da će neko drugi biti kažnjen zbog tuđe grijeha, a opet je to potvr... potvrdila, je li tako? Kaže, nije to rekao, nego će nevjerniku biti povećana kazna, pa onda opet potvrdi šta? Da će nevjerniku biti povećana kazna zbog tuđeg opet grije... grijeha. Pa je sama, znači, tu šta? Htjela da, znači, e, opovrdne to, pa opet to potvr... potvrdila. Znači, to je, radi Allah anha, tu vidimo, znači, tu kontradiktornost. Tako. Pa, šehek Ulesman Bibli Temije spominje, jel tako, e, druge predaje koje upućuju na što se, na što se odnosi. Pa kaže, šehek Ulesman, pogledajte hadith, kaže, es seferu qita'atu min al-azabu putovanje je dio azaba. Je li putovanje dio kazne? Nije. Je li putovanje kazna? Nije, nije. Nije. Nego je dio azaba. U kom smislu? Neprijatan, je li tako? Neprijatan je. Je tako? Čovjek na putu osjeti neprijatnost. Je tako? E tako, Znači, kad uzme druge hadife i kad sad gledamo gdje se spominje azab, u kojem kontekstu, vidimo da se ne misli da je ovdje azab šta? Kazna, nego azab je ovdje šta? Neprijatnost, uznemiravanje. Čovjek je na putu šta? Uznemiren, nije kao kod kući. Da spava koliko hoće, da jede kad hoće, da tako, ima mogućnost da e, se raskomoti kad hoće, da ne može. Na putovanju je drugačiji ritam. Jel tako? Zato kaže da je put ili putovanje dio azaba. U stvari šta? Put je, ima svoju neprija, neprijatnost. E na taj način i ova neprijatnost u kaboru, koju će Mejit osjetiti zbog naricanja živih njegove rodbine iza njega, nije kazna, nego odnosi se na neprijatnost. Nije to kažnjavanje, nego neprijatnost. Predaje koje govore o tome, da čovjek osjeti tu neprijatnost su precizne. Kaže da je Abdullah ibn Ravaha radijallahu anhu izgubio svijest. Jednom prilikom pao u nesvijest. Pa je njegova sestra počela plakat i počela ga oplakivati. Kao tako? Za njim nari, narica. Bio je brdo, bio je ovo, bio je on, je li tako? Navrajat. Navrajat. Pa kad je došao seb, Abdullah ibn Ravaha, kaže, rekao je, ništa nisi ti rekla, u smislu pohvali, da ga hvali, a da mene nije bilo rečeno, je se ti stvarno ovo što ona kaže? Jesi ti stvarno, je li tako, takav Pa šta god bi ona rekla, kaže, šta god je ona rekla, dok je ga oplakivala, meni je za sve to rečeno, jer ti stvarno ovakav. Ti stvarno brdo, ti si stvarno, o tako, šta god je ona njega pohvalila, kaže, šta god je rekla, meni je tako rečeno. Čak šta više, ovo se desilo njemu, da tako kad je pa unesvijest, čak šta više, imamo direktan hadith od Ebu Musa i Leš'arija, da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao, nema ni jednog mejita koji umre, pa onda uzmu njegove, njegova rodbina za njim plakati i naricati u smislu da spominju njegove vrli, vrline, jel tako, da ga hvali, da ga hvali, a da njemu neće doći dva meleka i onda ga uznemiravati. Da mu neće doći dva meleka i onda ga uznemiravati pitanjima. Šta god ovi kažu, oni će reći, jesi ti stvarno to? Ti stvarno taki bili. Jel tako? U smislu šta? Podsmijeha, jel tako? Zar ti stvarno ovo što oni govore za tebe sad? A? Sa te strane šta? To je uznemira? U direktno uznemiravanje medita zbog onoga što oni za njim spominju i nari i nariču. Pa su ove predaje šta? Pojašnjavaju dodatno i čak spominju vid tog te neprijatnosti. Koja je to neprijatnost? Biće znači pitan šta jesti stvarno ovo što oni za tebe ovo što oni za tebe govore. Ovo mnogi ljudi ne shvataju vraćo i ne razumiju šta je to. Pa ćete vidjeti da je često kod nas prešlo u običaj da se na ženazi, tako? Da se na ženazi, dok je mejit još tu, ili kad se ukopa, je tako, kad se zagrne, da onda ustane njegov sin ili njegov neki rođak ili ako je neka, je tako, bio neki čovjek na položaju, onda zvanično se, je tako, iz njegove firme odredi neko iz njegove, je tako, a, Onda stanu čitati, jel tako? Kakav je on bio, pa je ovo, pa je ono, pa on je vaki, pa naki. To je stvari šta? Pravo nari... naricanje. To je stvari šta? Pravo naricanje. Jer se tu, u toj situaciji, obično stvari preuveli, preuveličavaju. Rijetko ko bi imao šta tu kazat ako, ništa ne, ako nešto ne preuveli, preuveliča. Šta ćemo sad? Čovjek preselio, trebamo nešto za njega kazati. Ako kažemo kako jest, bit će to obična priča. Je tako? Nikome zanimljivo, ništa neće biti. Je tako? To će biti obična priča jednog čovjeka i njegovog života. E sad, da bi to bilo, je tako? Da mi izrazimo svoju ljubav prema njemu i nešto, onda ćemo šta to preuveličavati. Šta znači ovo preuveličavati? da ga Lagati, jest jednako, lagat ćemo. Tako? Pa Koga? Sebi. Koga još? Njega. Je tako? Koga? Allah. Koga još? Okupljeni svijet. Sve ćemo slagati. A on će zbog toga šta? I te kako biti uznemiravan. Čak što više, sve češće, znači, to prelazi u adet i mnogim ho, hođama, pa kad budete u prilici savjetujte ih da to ne, ra ne rade ni u kom slučaju. Jer ako hoće bilo šta da kažu, bit će, znači, to je situacija kad će biti prinuđen, čim progovori, odmah je prinuđen da nešto provali, prevoliča, slaže, da kaže i prijeđe to u što u, nari, u naricanje. I zbog tog govora, je tako, koji mnogi smatraju, mašala je finu priču i lijepo je bilo da to slušaju, zbog tog naricanja u stvari ovaj kabur osjeća šta? A za njemu dođe melet i kaže, stvarno si ti bio taka ljudina, Al tako? Ti bio stvarno takav borac, Al tako? Toliko si bio pravedan, vidi što ovi kažu. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogi ljudi nisu toga svjesni. Pa je najbolje, znači, na dženazi šta, i od suneta nije na dženazi da se bilo šta ba, Vazi, dženaza sama po sebi vas i drz, upečatljiv drz, o tako? A ako šta treba kazati, onda nek to budu opšti nasi, nasihati i dova za mej, za mejita. A ne da bilo šta pričaš o meji, o mejitu. Pa pogotovo nije prilika da sad ga hljagaš, o tako? Ne možeš stati na njegovom dženazu i njegov kaburu i sad ga kuditi, o tako? A čim otvori taj hođa usta ili bilo ko drugi da priča o tom bejcu mora ga fa, fal. Kako će ga pofal? Ako bude pričao realno, nema tu ne, nešto posebno, tako. Klanjo postio, pa to mu je i ovo, šta će drugo raditi, tako. Pa bio na hađu, pa i to mi je bio važiv, šta je sad to nešto specijalno? Da Razumijete? Pa ne znam, davo zećac, Pa ako je bio bogat, i to je bilo obaveza. Šta ćemo sad? Znači, nema ništa. Znači, nema ovdje supermena. Pa tako, sve obični ljudi, smrtnici, živili, što se zaradili, sve su umodnijeli. Nama je samo, znači, da za njih istik, istikvar činimo. Da Allah volimo da im oprosti. Jer su sigurno, pored dobrih dijela, sigurno mnogo i, grije, i griješili. I to je iskreno. A ako šta drugo da se kaže da to budu opšte smije, smjernice, ali je nije od sunneta znači na dženazi da se drže govora govoranci. <clears throat> Eto, to je što se tiče fajda od ovog hadita što smo ga spomenuli i komentar i na kraju mišljenja Ibn Taym je dobro zapam, zapamtite. Znači, neće, nije Rasul sallallahu alaihi sallam rekao da će me i biti kažnjava, nego osjetit će nelagodnost i azab, je tako? Uznemiravanje. Osjetit će uznemiravanje. Čak i da mu ne dođu meleci tako i da ga pitaju jesi ti stvarno ovakav bio, ali tako osjetit će uznemiravanje samim njihovim pla plaćom. Dovoljno je da mu Allah subhanahu ta'ala omogući da on čuje, je tako, kako oni silno za njim plaću, pa da mu bude neprijatno, tako? Neće mi biti lagodno zbog toga. Zbog toga, znači, nasihet meni i vama svima, da se u svim situacijama kao pravi vjernici, i tako nas naša vjera odgaja, da se u svim situacijama držimo uobičajeno. Jer za nas, i kad nam se dijete rodi, to je nama, šta? Radost, ali ne izlazi, znači ta radost ne pomjera nas i ne gubimo znači emotivnu ravnotežu zbog toga da naše ponašanje postaje to tako ekstremno pa da počnemo da brištimo, pjevamo, pucamo, je tako, uznaviravamo komšiluk, je tako? Neko preseli, dobro, to nam je žalost, ali ta žalost ne utiče toliko na nas da nas izbaci iz ravnoteže, je tako? I da naše ponašanje postaje neuravnoteženo, neodmjereno, nenormalno, je tako? Jednostavno da kažemo nenormalno, kao i u prvom slučaju. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da uvijek držimo se, je tako? Srednjeg normalnog ponašanja, je tako? Likela la te'seu ala ma fatakum. To je zato da ne žalite za onim što vas promaši, što vam je prošlo. Jel tako? Like la tesu ala ma fatakum, wa la tafrahu bima atakum. Niti da se plaho radujete zbog onoga što vam je dao. E tako nas Allah uči. Kako? Niti se plaho žalostimo, a nam šta promakne, šta nas zadesi, niti se plaho radujemo, jel tako, previše, kad nam Allah subhanahu wa ta'ala kad nam šta bude dato, jer je sve to šta sastavni dio života i normalno na to gledam. I to je osobina vjernika, da on na, na život gleda rea, realno i da ga životne situacije ne izbacuju iz takta, da ne gubi ravnotežu i njegovo ponašanje uvijek je odmjereno i sračunato, je li tako? Odmjereno, uravnoteženo. Ne izbacuje ga ništa iz ravnoteže. To je osobina vjernika. Osobina vjernika je da se nikad toliko ne uplaše da izgubi razum i ravnotežu. Je tako? To je uvijek osobina vjernika. Da se tako drže dostojan, dostojanstveno. I nema te situacije u kojoj će on sebi dozvoliti da ide ispod dostojan, dostojanstva. Uvijek je njegovo ponašanje šta? Dostojanstveno, uravnotežano. I to je dokaz njegovog imana. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala i naredio iman i propisao ovu vjeru. Da naše ponašanje šta bude uvijek uravno, uravnoteženo, da, gu, da ne gubimo razum. Je tako? I ja sam vam govorio često, upravo to i je hrabrost, definicija hrabrost. Šta? Da se neprijatelja, kad su pitali jednog od uh, iskusnih ratnika. Bojiš li se? Čitav život je bio u ratu i u džijadu. Kaže, a ljudi su bili ubjeđeni da se on ne boji. Kaže, ja se bojim neprijatelja toliko da me to čini opreznim. Ali ga se nikad ne bojim toliko da mi poremeti zdravo razmi, razmišljanje i zdravo procjenji, procjenjivanje. I zato su vjernici i dan danas šta? Najhrabriji na bojnom polju. I dan danas ne može niko sa njima to da se mjeri. Kako kaže jedan šejova, kaže ruke muslimana su na bojnom polju uvijek duže. Tako, naše ruke su na bojnom polju uvijek duže. Zašto? Zato što nas je Allah smanav naučio da imanom držimo svoju ravnote U tome je tajna. U tome je tajna, je tako? Da smo uvijek u ravnote, uravnoteženi. Jeste li ovo vraćao? E, ovo je govor usmjeren onima koji ostanu poslije Mejita. Je tako? koji ostanu poslije mejita. Pa smo mi dužni da odgojimo svoje porodice, kako kuvam fusekom velikom nara, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre i kullukum rajin u kullukum mes'ulun an ra'ijeti. Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Pa ćemo biti odgovorni za ono kako ćemo odgojiti svoje porodice ukoliko mi preselimo prije njih kako oni da dočekaju taj kako da prežive taj trenutak. Tako? Da to ne bude nikakva tragedija, drama, je tako, koja će ostaviti psihološke, je tako, posljedice na, ostaviti posljedice na psihološko zdravlje, je tako, oni koji ostanu, ne, bude to, znači, zdravo vjerovanje u kader i Allahu subhanahu wa ta'ala odrbi. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednog dana. Dobro. Sljedeće pitanje. Ima li pogled ovoga prije toga pitanja s vaše strane ili nekog komentara? Ne ima. Imam, ja. Ehlen. Ehlen. Mogu ovaj, samo da pitam, ovaj, da li on, Azab, ovaj, misli u Kaboru, koji da kao da bilo ko za njim da plaće, da li on isplata sa jelda. Bilo ko nije da porodiča, ni ljudima u porodiču. Bilo ko, jesno. Ja. Bilo ko. Bilo ko od njegovih poznanika, svi se one smatraju, jel tako? Bilo ko. Ako bi naricu, ne misli se na suzu, jel tako, i da, da bude žao što se rastu sa njim, vidite, šta vjernicima posebno pomaže da smrt ne doživljavaju kao tragediju, neku veliku. Insanu je žao, jel tako, kad neko ode na put? Jel tako? Žao ti zbog rastanka. Pa očekuješ da se brzo vratiti, zamisliti, za dva, ali opet ti neprijatno je žao. Mi, znači, smrt ne doživljavamo kao konačnu stvar, nego samo kao običan rastanak. I žao nam je kao što nam je žao pri običnom ra rastanku. Zašto? Zato što smo čvrsto ubijeđeni u ponovni su susret. Zato što smo čvrsto ubijeđeni u ponovni susret. I taj ponovni susret neće to biti neki susret ono ko magli ili nešto, ne. Tijelom i dušom. O tako, ćemo biti proživljeni i ponovno se sretati i razgovarati. O tako, i svoja prava jedni od drugih tražiti. La haula wala kuvata illa billah. La haula wala kuvata illa billah. Dobro. Šta će čovjeka spasiti od kaburskog azaba? Znači, svakako, e, najveća stvar koja, i najvažnija stvar koja će čovjeka spasiti od kaburskog azaba jeste da se za smrt čovjek pripre, pripremi. Šta znači da se za smrt pripremi? To znači da sad, evo sad, koliko smo mi spremni za smrt? Odmah ćeš vidjeti šta to znači. Znači, jesi li sve svoje dugove vratio? Jesi li dobra djela pripremio? Imaš li čemu da se nadaš pred Allahom Anotara? Tako? Jesi li se od grijeha pokajao? Jesi li se prošao grijeha? Jesi ostavio grijehe? Šta nosiš sa sobom? Jel tako? Jesi ostavio račune sa drugim ljudima, nerazjašnjene? jesi li, šta je s tobom? Al tako? E, o tome se radi. Ja sam ubijeđen da među ljudima rijetko ko ima da kaže, e, eh, sad kad bi mi smrt došla, ja sam sve pozavršavao. Al tako? To se rijetko događa. Zašto? Zato što ljudi obično imaju opet nadu u, u život. A svakome će smrt opet, a svjesni su svi da će svi, svi ćemo pominjati. Pored toga se za tu smrt adekvatno ne, pripre, ne priprema. Ta priprema treba da je svakodnevna. I to će čovjeka sušuvati od kaburskog azaba. Ako se tako ponaša normalno, znači neće doći u kabur da je lažo, da je krao, lago, varo, prenosio riječi. O tako? Da se nije čuvao od mokraće, da je jeo kamatu, da je činio dinalu. Kako što učiniti onaj ko se priprema i misli na smrt? I ubijeđene, je tako, da ga Allah subhanahu wa ta'ala u kaburu neće, neće ostaviti. Zato ovaj račun i ovaj ovu svijest o smrti treba insan znači svakodnevno da, da obnavlja. Svakodnevno da obnavlja i o njoj da razmišlja među prvim generacijama je bilo oni koji bi namjerno išli pa lijegali u kabor. Jel tako? Kad, kad nije mogao, jel tako, u običnoj situaciji da, da, da sam sebi predoči tu smrt i da je približi, onda bi otišao, jel tako, pa lego malo u kabor da vidi kako to izgleda. I onda razmišljao o smrti I naravno Resul sallallahu alejhi ve sellem nas podučava i preporučuje eksiru eksiru min zikri hadi hadimil lazat. Što više spominjete ono što će vam uništiti užitke. Šta je to? Smrt. Šta je to? Smrt. Mi kad se srećemo sa ljudima svakodnevno, pa tako, šta je njihov glavni odgovor kad počnemo govoriti i kad mi vidimo, on kaže ma šta, ma to, kur, ali ma ko se od vratio, ma, a onda ti kažeš, zastaneš pa kažeš, znaj sigurno i ubijeđen si da ćeš umrijeti. Pa kad mu spomeneš smrt, šta je njihov odgovor? Neboj, neboj smrti. Ne, ne, ne spominje smrti. Nemoj da toga. Što ne spominje smrti? Hoće on u svojoj umišljenosti, on je sam sebe slagao, je tako? On je sam sebe ubijedio i tu smrt odagno od sebe, zaboravio na nju i mrzi i neprijatno mu je i najveća mu neprijatnost da ga ti podsjetiš na tu istinu. Da će on stvarno umriti. Ali tako? I pred Allaha subhanahu wa ta'ala doći. U hadisu se direktno spominje, draga braćo, da će čovjek kad preseli je tako i bude ispušten u kabur, da će mu doći njegova dobra djela. Pa se spominje, doće mu namaz, i biti kod njegove glave, je tako? Pa doći mu zekijat biti sa njegovih strana, pa će mu doći druga dobročinstva i druga dobra djela i okružiti ga, je tako? Pa kad god a, nastupi prema njemu kazna ili neki azar, ova dobra djela će ga od toga štiti. Štititi. Resul sallallahu alaihi wa sallam je tako baš doslovno uh, bi bukvalno, je tako, slikovito predstavio kako će dobra djela štititi čovjeka od kaburskog azaba. Biće oko njega, je tako, njegova dobra djela i čuvati ga i, šti, i štititi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dođemo u kabur sa dobrim djelima i da nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od kaburskog azaba. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od kaburskog azaba. Svakako je hadith koji smo prije spominjali, je tako, da će doći dva meleka pa po, po pa čovjeka uzeti posadet ga i onda ga ispitivati ko ti je gospoda, je tako? koja ti je vjera i šta kažeš za ovog čovjeka koji vam je bio poslan, je tako? Pa će vjernik znat odgovoriti. Pa kad odgovori, je tako? U jednoj predaji kaže, bit će mu prikazano kao da sunce ide ka zalasku, je tako? I kindijsko vrijeme. Pa će on reći, kad ga pitaju, pustite me da klanjam i kindiju. Jel' tako? Pa on njemu, stane, ti si u kaboru, ispitujemo te. Pa će odgovoriti. Pa kad odgovori, Melec će reći šta? Meleki će reći. A? Reći šta? Sa tim si živio, sa tim si umro. Pa si tako i odgo odgovorio. Šta ovo znači? Da onaj ko sa tim ne bude živio i ko sa tim ne bude umro, neće ovo moći nahipzati na pamet, naučiti nikako. Jel tako? Niti će mu ikakav vođa, jel tako, moći tu odrzgo šapnuti, jel tako? Niti zapisati, ništa mu niko neće moći pomoći. Nego će moći odgovoriti samo onaj koji je po tome živio i na tome umru. I na tome umru. I to je svakako onaj ajet, jel tako, i sebi tullahu ladina amenu, bil kao sabiti fil hajati dunja, وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى učvršćuje one koji vjeruju čvrstim stabilnim govorom u životu na dunjalku i na ahire na ahire tako a kabur je već bio ahire ahireta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučavao ashabe da traže zaštitu od kaburskog azaba je tako od kaburskih patnji kao što ih je podučavao da uče Fatihu. Kao što ih je podučavao da uče Fatihu i Kur'an. Tako ih je podučavao. Pa im je govorio, tražite zaštitu od kaburskog adaba. Tražite zaštitu od džehennema, džehennemskog adaba. Tražite zaštitu od iskušenja života i smrti. Iskušenja u životu i prilikom smrti smrti, tražite zaštitu od iskušenja i fitne mesihi teđava. Je tako? Lažnog spasi, spasitelja, je tako? Tražite zaštitu. Pa i je podučavao da traži zaštitu od ove, od ovih stvari. Od kaburskog adaba, od džehennema, od iskušenja života i smrti i mesihi teđava. I to je sadržano u dobi koji je Resul Salah 7 učio prije nego što bi predao selam u namazu. Tako je podučavao Ashaba. Vraćam, znači kad sjediš na zadnjem sjedenju na Etehijat, alikum sanalam, na zadnjem sjedenju na Etehijatu sjediš, pa pručiš Etehijatu, pa tešehut, pa salavate, a onda na kraju traži od Allaha subhanahu wa ta'ala Allahuma inni audu bike min adabil qabr, audu bike min adabil nar. Wa uzu bike min šerri fitneti l-mahija. Min šerri fitneti mahijaja wa memad. Wa min šerri fitneti mesihi dađal. Ako to ne znaš, da tako, na arapskom jeziku, traži u hisnu muslimu tamo, naći ćeš tu dobu. Ako ne imaš hisnu muslima, traži na bosanskom jeziku. Reci gospodaru, zaštiti mojeg kaburskog zavoda, od džehennema od iskušenja života i smrti i iskušenja Mesihi Dajjala. Koga Allah smanova tada sačuvao od ove četiri fisne, sačuvao je ga od svakog zla. Koga Allah sačuvao od ove četiri fitne, ima li koje je zlo da je ostalo posle ovoga? Sačuvao je ga od svakog, od svakog zla. Tako je Resul Salah Ali je sedem podučavao Ashave. Ovdje su spomenute brojne predaje sve se svode na to da je znači tražio zaštitu šta od kaburskog azaba, od džehennema, od iskušenja na životu, smrti, mesihi, teđala i tako dalje. Imamo, znači, u nekim dovama spominje posebno, jel tako, da je Resul sallallahu alaihi wa uz to što je tražio zaštitu od kaburskog azaba, tražio zaštitu od ljenosti što bi mnogi od nas dobro došlo, znači da svaki dan dovimo da nas Allah sačuva od njega. Tako. Pa je, vidite, Resul sallallahu alaihi sallam tražio zaštitu kod Allah subhanahu ta'ala od ljenosti. Zatim, duboke starosti. Tražio zaštitu od duboke starosti, od grijeha, od kaburskog iskušenja i kaburske pa patnji. Znači, iskušenje kabrsko je jedna patnja, drugo. Šta je iskušenje? Ispiti, ispitivanje. Je li tako? Zatim, isto tako u nekim drugim predajama, da je Allah poslanik s.a.v. tražio zaštitu od nemoći. Pamtite, braću. Kažeš, jarabi, sačuvajme od nemoći. Bez pomoćnosti. Od nemoći od gljenosti, od kukavičluka. Da kažeš, ja rabi, sačuvaj me od kukavičluka. Tebi se utječem od svog kukavičluka. Ko tebe zaštitu tražim od svog kukavičluka. Od kukavičluka, od škrtosti, od duboke starosti, od kaburskog azaba i kaburske iskušenja. I kaburskog iskušenja. Pa vidite kako nas Resul sallallahu alejhi ve sellem svojom dovom podučava kako mi treba da dovimo. Mi često se namarijemo stvar do dove, je tako? Kakav god problem imaš i šta god osjećaš da ima kod tebe slabosti, traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da te zaštiti od te tvoje lične vlastite slab, slabosti, je tako? Mnogi od nas Vi ste svjedoci, a ja sam svjedok. Mnogi od nas često kad mu prigovoriš za neku njegovu slabost, on kaže njegov izgovor je šta? Šta ćeš, ja sam takav. Ispadne šta? Ne, ispadne znači ja sam takav, šta ćeš, tako me Allah stvorio. Allah kriv što si takav. A nije znači, a ne naumpadamo da kaže šta? ja rabi, o Allahu, očisti mene od ove moje mahane. O tako, promijeni me. Jer kako te Allah smanao tjela, šta ti to znači ja sam takav? Kako te tako stvorio, možete stvoriti i druga, i drugačiji. Kako ti dao tu mahanu, možete umjesto te mahane dati vrli, vrlinu, je tako? Pa, mnogi od nas kaže, ja sam zaboravan, je tako? A kad bi se potrudio da Allah traži, Allah bi se mogao pretvoriti šta u, ono koji vrlo dobro pamti, jel tako? Pa ja sam kukavica, a kad bi kod Allah subhanahu ta'ala tražio zaštitu i utočište, Allah subhanahu ta'ala bi te mogao pretvoriti u vrlo odako hrabrog i odmjerenog, stabilnog i tako dalje i tako dalje. Znači, uh, uzmite i vrat. Braćo, uzmite, uzmite i vrat uzmite ibret i Allah subhanahu wa ta'ala se utješte od svega onoga što vidite i ne vidite prisjebu slabosti i mahana, jer vidimo Resula sallallahu alaihi wa sallam da je on sam tražio zaštitu kod Allah subhanahu wa ta'ala od čega? Od onoga što ni u kom slučaju on pri sebi nije i imao. Niti je bio kukavica, niti je bio škrt, je tako? Niti je bio li lijen, niti je bio slab i nemo, nemoćan. A od svega toga je tražio zašto. Pa, molim vas, Hvanova Tala, da nas nadahne i da mu se obraćamo sa svim svojim potrebama, a ovo su najve, najveće i najvažnije potrebe. Ko su ti ljudi koji će biti sačuvani od kaburskog azaba? Jo vrijeme, Zana? Jeste. purchase. الله أكبر الله أكبر آه. الله أكبر الله أكبر آه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد oni koji će biti sačuvani od kaburskog adaba. Prije svega, ono što je nama uz Allahovu pomoć svima poznato jesu šehid. šehid. U hadisu u kojem se spominje da šehid je izuzet po sedam stvari ili po šest stvari, zavisi u nekim predajama kaže sedam, u nekim šest, jedna od tri stvari jeste vajuđaru min adabil kabar i bit će sačuvan kaburskog adaba za šehida nema kaburskog azaba, je tako? Nego će njegova duša biti šta u grlima zelenih tica koje će letjeti, ispod arša, je tako? Ispod prijestolja milostivog. Letjeti iznad dženneta i to firdeusa, je tako? To je što se tiče šehida. Druga znači situacija u kojoj će ili drugi koji će biti sačuvani kabrskog azaba jesu oni koji umru bdijući na Allahovim granicama, odnosno bdijući na stražama. Što je ovdje kod nas bilo uvriježeno, znači, ko bi umro na liniji, je tako? one linije razdvajanja koje su postojale, postojale između 92. i 5. Tako? Na tim linijama koji bi bio stražario, pa na toj liniji preselio, bit će sačuvan kaburskog adaba. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koji prenosi Fudalat ibn Ubej, kaže, kullu mejtin jahtumu au yuhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan. Svaki čovjek kad umre njegova djela prestaju osim onoga ko bude umro bdijući na, na granici, stražareći. Osim onoga ko umre na strah, na straž, je li tako? Pa ovaj ko bude umre na straži na Allahovom putu, فإنه ينمي له عمله يوم القيامة njegovo djel, njegova djela će se odgajati ili uveličavati uh, na sudnjem danu i o jemenu fitnetel kapr i bit će siguran od kaburskog iskuše, iskušenja i bit će siguran od kaburskog iskušenja znači siguran je od kaburskog iskušenja i od kapurskog azaba i šta još i njegova djela mu se stalo jel tako, broje, pišu i uvećavaju do sudnjeg, do sudnjeg dana. Sljedeći, znači onaj ko umre, alaikum sallam, onaj ko umre na džumu, umre na džumu, misli se pet, petkom, onaj ko umre u petak. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ma min muslimin jamutu jeval jumati illa vakahu allahu fitnes al qabr nema ni jednog muslimana koji umre na dan džume, znači u petak, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće sačuvati kaburskog azaba. Ovdje morate obratiti pažnju, nema ni jednog muslimana. Šta to znači? Koji umre petkom. Ako umre neki nemusliman petkom, tako, nema muslimana. Dalje, onaj koji umre od stomačne bolesti. Je tako? Onaj koji umre od stomačne bolesti. E, kaže Abdullah ibn Sar, bio sam kod Sulejmana ibn Sarda i Halid ibn Orfete, njih dvojica su znači bili, čuli su da je čovjek umro od stomačne bolesti, pa su onda zažalili što nisu pristupali toj dženazi pa je jedan drugom rekao, je li tako? Zar nisi čuo Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao da onaj koga ubije njegova stomačna bolest da će biti sačuvan kaburskog azaba, a ovaj drugi je potvrdio šta? Istinu si rekao ili jesam, čuo sam. Pa su ovo haditi koji potvrđuju da su, znači, ovi ljudi ili ovakvi ljudi biti, da će biti sačuvani kaburskog azaba, naravno pod uslovom da budu muslima, muslimane, jel tako? Biće sačuvani kaburskog adaba. Ko, ko umre od stomačne bolesti, ko umre petkom, ko umre bdijući na Allahovim granicama, jel tako? Ovo bdijući na Allahovim granicama i na straži, ne mora vraća biti bukvalno da bude čovjek na straži, ali ako bi čovjek doselio u neko mjesto sa nijetom da bude uvijek tu pri ruci ili da je na raspolaganju muslimanima ako zatreba, jel tako, da, da krenu u boj. Čita u vrijeme dok on tu boravi brojalo bi se da je moravitan. O tako? Pa je Medina u vrijeme Allahog poslanika sallaha je selam bilo mjesto ribata. Iako nije bila granica, je tako? Nije se tu stražarilo, ali su ashabi Ridvanullah i Alehim dolazili u Medinu radi toga ako bi krenula kak, krenuo kakav vojni pohod da su tu ozma da da se odazovu, je tako? Pa čitavo vrijeme ko bi došao u Medinu u to vrijeme, ko, ko je dolazi u Medinu, je tako, u to vrijeme, radi toga da bude na raspolaganju. Ako bi bio kakav vojni pohod da krene sa muslimanima, brojalo mu se daju u riba, u ribatu. I u tom periodu preseli, šta? Biće srčuvan kaburskog azabu. Svatat šta je ribat? Znači da se stavi na raspolaganje ili da stražari, ili da se stavi na raspolaganje ili da namjerno ide samo gdje će moći brzo ako bi došlo do kakvog vojnog pohoda muslimana da im se brzo priklju, priključi ili da bude prvi koji će se moći priklju, priključiti. Jer ako neko nije u Medini, neko je u Meki, je tako? Teško da će biti uključen u neki vojni pohod koji krene iz Medine. I da će biti upoznat uopšte o tome, tako? Evo, o tome se, o tome se radi. Dok je situacija danas među muslimanima sasvim, sasvim, sasvim drugačija. Ako postoji mogućnost da će s nekog ili iz, u nekoj, iz nekog mjesta ili u nekom mjestu muslimani krenući u vojni pohod, onda se svi trude da nikako se ne zadesi ni blizu tog mjesta, tako? da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva za to je stanje umeta ovako kako je. <laughs> Zato i je tako kako je. E, Allah subhanahu molim da mi oprosti što sam pogriješio. Istina je od Allaha i Allahu poslanika sallallahu alejhi a ono što pogriješimo je od nas i od šejtana Allah molim da mi oprosti molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom za sabor i strpljenje koje ste sve ovo strpljivo saslušali. Ali tako vam je kad ovaj, nama dadnete riječ, onda tako, i do je znana i poslije je znana, nema prestanke. Pa, molim Allah Svana Tela da vas nagradi posebno ove koji su bili umorni, pa su vodili grčevitu borbu sa gornjim kapcima. Tako, nema ništa teže od gornjih kapaka da je Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas žene svedi spati u džehennema, da nas sačuva kaburskog adaba, da nas sačuva džehennemski patnje, da nas žene svede, da priđe preko ružnih postupaka naših, da nam grijeho poti sramote sakri, molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da odvrati svoje dugove, molim vlast Fanova tela da pomogu dužnici da vrati svoje dugove, molim vlast Fanova tela da nikog ne ostavi na ovom skupu, a da mu iman ne poveća i ljubav prema Allahu Fanova tela i prema Allahu vjeri Allahom šarijetu, prema Muhammedu sallahu alaihi sallam, prema muslimanima. Molim Allah svano tela da pomogne naše vraće muslimane koji se bore na Allahu putu, da je Allah svano tela pomogne da ih učvrsti i da ubrza svoju pomoć i pobjedu, da Allah svano tela porazi neprijatelje Islama i osramoti. Molim Allah svano tela da da Allah subhanahu wa ta'ala njihovom borbom porazi neprijatelje islama i da je osramoti. Molimo nas subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istine, da nas učini borcima na Allahovom putu i posljednja dova je alhamdulillah rabbi da anvi. Sala pot vjernika. Allah, Allah, Allahu a'da wa akbar. Allah, Allah, Allahu akwa wa akdar. Allahu a'da wa www.portal.com Соба